joan den astean uh, mila behitako barruki handi oktako langile batek salatu baitu uh, hor tratu txarra frango behier etzela tratu honik langiler eta bazila hor uh, eh, boste hon behi zelarik uh, aizu zena bazilela hor mentoan sortzi hon behi. Gero uh, ofizialki prefeturak bere ala manatu du kontrola bat jakiteko zenbat behi bazen eta nola tratatuak ziren animaliak eta guzi eta estakurua izan da horko jabeena, eh, hori hor zirela, baimena galdatua zutelako, eta ez zelakoz baimena heldu. Badakigu, behi eta ardi ere, eh, gaurko egunean, eh, baimenik ezten animale gutxi atxikitzen aldela gure barrukita etxaldetan, behar direta deklaratu animale sokte, saltze, mogitze guztiak, otoan ibiltzen badin badira ere, eta hemen enpresa guntan, eh, animaleko barruki guntan, eh, badituzte eh, legez kanpo hiru behi sobera, beraz, pentsatzekoa da, dei hauzi horrek ukanen duela hoi hartzun berezia, eta iluritzen zaut Konfederazioan Peidanen aldetik, hori gure aldeko gauza importanta dela. Espero dugu mobilizazio azkarra izanen dela, Urrian baino erresago ez da, eh, sasoin untan laborarien eh, elgarretaratzia antzia ipar alde hortan, eh, pixkat askuntza lekuetarik hainugun, baina espero dugu ala ere laborariak eta jendarteko hainbeste elkarren ordezkari <coughs> eta eta hainbeste gizonta emaztea gertuko direla bihar laborantza modela horren kontra eta bertze laborantza eredu baten alde eta baita biharko eh, jateko eta janariaren kalitatearen berme eta beste hainbeste arrazoinen